Iskaichunka sohtayoh kah capítulo. Rey agripapa ÑAUPAGNIMPI Pablo defiendekusqanmanta. Chaimi agripa nerja Pablota. Rimarikuy equipa. nispa. Hinaptinmi Pablo makinwan siñaschaspa rimarerja. Rey agripa. Llapa judiokuna AKUSAWAS hangmantaga, kunay Qampaqallaykipi difindikunaypaq kaspaymi kusikuni. Qamqayachankim judiokunapa llapallan costumbrintapas, chaynataq atipanakusqankutapas. Charayku maswanraj kusikuni. Qamta mañakuyki pasienciawan uyarikunaykipa. pa bidang manta. Liu judiokunam yachanku imaynam warma kasqaymantaraj, Llaqtaypipas inaspa Jerusalén llaqtapipas causas haytaja. man kuyakunmankum ñuqaqa unayña fariseo pihinam, chikpi hinam, kunamantapas fariseo kunaga leikunata allinta kasukuniko. Kunanñataqmi, wañuymantaqa kawsarimusunmi nispa confiakusqayrayku, juzgas Chai Chay kawsarimuymantaqa, Dios abuelon chikunaman prometikorja promisapa complinantam, ñuqayku chunka ay kunapas confianzawan suyachkaniko. Tukuy dios dios tatutapuncha uyupaychaniko. Chay promisapi confianzawan suyashairaikum reyllay, judíocuna acusaban. Imanas kunaha mana kriita atinkichikchu, kunata Dios kawsarichimusqantaqa. kunata Pablo manta. Ñawpaqtaqa ñuqapas piensaqmi kani, Jesús Jesuspa kontrampi tukuy imaruraita. rurayta. Chhaynatama rurarqani Jerusalén llaqtapipas. Sacerdotikunapa jifinkuna autorizawaptinmi achka iñiqkunata karcelarqani. Wañuptinkupas allinmi tani kani. Jesucristuta niganankupaqmi ñakarichirqani. Chhaynatama rurarqani llapa wasikuna pipas. Paykunapaq llumpayta piñakuspaymi, ñakarichinaypaq huklaw llaqtakunapipas maskamurhani. Pablopa iñikusqanmanta. Iñiqkunata ñakarichinaypaqmi rirhani Damasco llaqtaman. Sacerdotikunam autorizawarqa chayman rinaypaq. Chawpi punchawta richkaspayñataqmi reyllay. Intimantapas aswan kancharishkaq achkiytaraq rikururhani. mi chay achkiy, Kanchari wichi kupti pampaman wichikuqtiykuñataqmi, ebreo Hebreo rimayninkupi kaynaniqta. Saulo, Saulo, Hatika Chawanki, Wata buis haytachka hinam kikillayki nanachikuchkanki, nispa. Chaymen nispa señor, kanki señor, nispay. mi señor nyatach Ñuqaqa hatiykachawasqayki Jesusmi kani. Sayari, serviente kaspa kunan rikuwasqaykimantawan qipa punchawkunapi rikuchinaymanta willakunaykipaqmi qanman rikurikuyki. Ñuqam waqaychasqayki, judiokunamantapas chaynataq mana judio runakunamantapas. Paykunamanmi kunan kachayki. Ñawinkuta kichamunaykipaq, chaynapi tutayaypi hina uchapi manaña por purispanku achkiypiña kawsanankupaq. Inaspa, satanaspa munasqanta amaña ruraspa, Dios-taña kasukunankupaq. Ñuqaman iñiptinkum, uchankuta Dios pampachanja. Chaynapin paykunapas, Dios pa kuska herenciata chaskinjako. Pablo pa kasukusqanmanta. Reynillay agripa. Chaynata Jesus niwaptinmi cielomanta uyarisqayta kasukurqani. Puntata mullakurqani Damasco en Hinaspañata Jerusalén llaqtapi. Willakurqanitaqmi lieu Judea lawpi mampas chaynataq mana judío kaqkunamanpas. Paykunataman manta Huchaykichikmanta wanakuspaykichik Diosman matapas hinaspa imatapas allinllata wanakuspaikichik tahawanan hawanankupaq. Nispay. Kainata willakus jairaikum judiokuna templopi hapiruaspanko, wanyurachiway tamunarjako. Aswanja Dios yana yanapawaptinmi, kunankamampas hatunmanpas taksamampas willakuchkaneraj hinakajllata. Manam ñuqaqa, uktachu rimachkani aswanja Diosmanta willakujkunapa, hinaspa Moisespa nisqallantam. Ñawpaqtaraqmi paykuna nirjako. Kristum ñakarispa wañunqa. kunamanta puntata en enaspam alien noticiata kastanchi kunamanguan mana kajkunamampas. nispa. Rey Agripata Pablo inichi munashangmanta. Pablo defiendikuspa chaykunata rimaptinmi, festo japarirja. Lukuyaronkim Pablo, llumpa yachainikim lukuyarachisunki, nispa. Pablo ñatagmenerja Anchanchareqsisqa Festo, manam lukuyarunichu. Yuyaywanmi chihapllata rimachkani. Rey agripaqa yachanpunim tukuykaykunataqa. Chaymi paypa ñawpaqninpi klaruta rimani. Sumaqtama yachachkan tukuychaykunataqa. Chaykunaqa manamapa kasqallapichu pasakurqa. Reynillay agripa. dios manta willakuqkunapa nisjanta, Ari, qamqa krinkipunim. Agripañatag menerja, mi ajaya cristuman inirachiwanki, nispa. mi Pablo nerja. Aslamanta otag achkamanta kaspapas, monachun ama hamllachu, aswanja Kaipiliu, liu kunapas Cristuman ñuhaina iñikunaykichikpaj. Ichaga ama nispa. Chaita Pablo mi re agripa sayarirurja. tagme prefecto festopas, berenesipas, inaspa chaypilliw tiyaj kunapas. Huklawman en kuñatajmen ninakurqaku. Kayrunaqa wañunampaq mana manami matapas manatagme manatajmi prisupas Mancho, nispa. Agripan festuta nerja. Re César Pablo poni mana mi nispa.